يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما Ewe nabii, waambie wake zako na binti zako na wake za waumini wajiteremshie nguo zao. Hivyo ni karibu zaidi kuweza kutambulikana wasiudhiwe. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. La illa yantahi almunafiqun walladhina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا Kama wanafiki na wale wenye maradhi nyoni mwao na waenezao fitna katika Madina hawatoacha basi kwa yakini tutakusalitisha juu yao kisha hawatakaa humo karibu yako ila muda mchache tu ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا wamelaanika popote watakapoonekana watakamatwa na watauliwa kabisa سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا Hii ni ada ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa kwa wale waliopita zamani wala hutapata mabadiliko katika ada ya Mwenyezi Mungu. Yasaluka an-nasu 'anis sa'ati qul ma 'ilmuha 'inda Allah wama yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Watu wanakuuliza habari ya saa. Sema, ujuzi wake uko kwa Mwenyezi Mungu. Na nini kitakujuvya? Pengine hiyo saa iko karibu إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا Hakika Mwenyezi Mungu amewalaani makafiri na amewaandalia moto na uwaka kwa nguvu خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا watadumu humo milele hawampati mlinzi wala wa kuwanusuru يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا siku ambayo nyuso zao zitapinduliwa pinduliwa katika moto watasema laiti tungelimtii Mwenyezi Mungu na tungelimtii mtume وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا na watasema Mola wetu mlezi hakika sisi tuliwatii bwana zetu na wakubwa wetu nao ndio waliotupoteza njia ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا Mola wetu mlezi wape wao adhabu mara mbili na uwalani laana kubwa Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Ewe nabii Waambie wake zako na binti zako na wake waumini wateremshe nguo zao juu ya mili yao na wakivaa namna hii ni afadhali na wanaelekea zaidi kujulikana na kwa hivyo wasipate kudhiwa. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kumrehemu mwenye kuacha madhambi yake. Ninaapa ikiwa hawataacha hao wanafiki na wenye maradhi katika nyoyo zao na wanaoeneza habari za uongo katika Madina, hapana shaka nitakusalitisha juu yao kisha hawatabakia kuwa karibu yako ila kwa muda mchache tu. Hao wanastahiki laana na kufukuzwa kila watakapopatikana wakamatwe na wauliwe moja kwa moja. Mwendo wa Mwenyezi Mungu mtukufu tangu zamani kwa waliokuwa wakiwafanyia unafiki manabii na mitume na wakiasi ni kuwa huwa wa kila wanapokutikana wala mwendo wa Mwenyezi Mungu haugeuki. Watu wanakuuliza lini itasimama saa ya kiyama? Waambie hao, hakika ujuzi wa wakati wake uko kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Na nini kitakujuvya? Pengine wakati wa kusimama saa ya kiyama upo karibu. Hakika Mwenyezi Mungu amewafukuza makafiri kwenye rehema yake na amewatengenezea moto mkali mno. Hawatatoka humo kabisa, hawatampata wa kuchukua dhamana ya kuwahami wala kuwatetea siku zitakapogeuka nyuso zao motoni kutoka hali hii kwende hali hiyo wakisema kwa majuto laiti kuwa sisi tulimtii Mwenyezi Mungu na tungelimtii mtume na watasema Mola wetu mlezi hakika sisi tuliwafuata maraisi wetu na wakubwa wetu katika kukataa wewe na mtume wako na wao ndiyo wakatutenganisha mbali na njia iliyonyoka mwala wetu mlezi, wajalia adhabu yao iwe mardufu na uwafukuze kwenye rehema yako kabisa kwa kadri ya madhambi yao na makosa yao.